بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين واسم الفاعل منها غاز غازيان غازون غازية غازيتان غازيات غزاء وغزاء وغزاء وغزاة وغوازين إلى الآخر Evet. İzzi'den 42. dersimize geldik. nakıs konusuna devam ediyoruz. Nakıs konusunu işlemeye devam ediyoruz ve isme fail kısmına geldik. Yani nakıs fiilin ismi fail sigası nasıl yapılır, hangi ihlallere uğrar, hangi değişiklikler olur, ne olur ne olmaz işte içinde neler oluyor neler olmuyor bunları göreceğiz. Yani ismi faili göreceğiz. Vesmül faili isme fail minha ondan yani nakıstan veya oha şeye de raci olabilir. Yani bu üç sigadan yani gaza yagzu, rama yermi, radiye yarda. Zaten e, nakısın üç çeşidi budur. Şimdi bunlardan yani nakıstan ismi fail nasıl olur? Gazin. Gazin aslı nedir? Hani kökü gazevedir ya. Gazivun. Nasirun gibi. <coughs> gazivun. Evet. Aslı gazivun. Vav yaya çevrildi. Gazivun. Vav yaya çevrildi. Ne oldu? Gaziyun. Niye vav yaya kalbedildi? Bugün yine yeni bir kural öğreniyoruz. Yani bu vav'ın dönüşmesiyle ilgili. Vav'un dönüşmesiyle ilgili. Zaten söyleyecek. Eğer vav kenarda olursa. Kenar yani en son. Vav en kenarda yani en sonda olursa ve ondan önceki harf de kesreli olursa vav en kenarda olursa ve ondan önceki harf kesreli olursa o zaman vav ya harfine çevrilir. Şimdi vav hangi hallerde ya harfine çevrilir? Daha önce iki kural öğrenmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Bir, vav sakin olsa makabili meksur olsa vav yaya çevrilir. de olursa olsun ortada olsun sonda olsun fark etmez. Vav sakin makabili esreli olsa. Hatırlayın e, bazı örneklerde bu geçmişti. Mesela e, İvcel hatırlayın emir sigası Yevcel'ün emir sigası. İvcel ne olmuştu? Vav sakin, makabli meksur, vav'ı yaya çevirmiştik. İcel olmuştu. Bir de demiştik ki vav dördüncü sırada olsa. Vav dördüncü harf veya dörtten yukarı ve makabli de dammeli olmazsa o vav yine ya harfine çevrilir. Bu ikinci yer. Evet. Mesela ee, yugza yugzevu mesela hatırlayın gazanın meçhulü yugzevu yugzevu orada vav neye çevriliyordu yaya çevriliyor niye dördüncü sırada olduğu için dördüncü sırada olsa ve, ve makabli dammeli değilse dikkat edin Vav dördüncü veya dörtten yukarı sırada olsa ve makabli de dammeli olmasa vav yaya çevrilir. Şimdi bugün üçüncü bir kural öğreniyoruz vavla ilgili. Vav kenarda olsa makabli kesreli olsa. Dikkat edin. Vav kenarda olsa makabli kesreli olsa o zaman vav e, yaya çevrilir. İşte gazivun. Gazivun. Mesela burada önceki iki kural yerinde değil. Yani önceki vav'ı yaya çeviren iki kural burada yok. Neydi onlar? Biri vav sakin makabili kesreli olsa. Burada vav sakin değil. Gazivun. Vav harekeli. Onunla yapamıyoruz. Vav sakin makabili esre. Yani ivceldeki gibi durum yok. Vav sakin makabili kesreli yok. İkinci kuralımız neydi? Vav dördüncü sırada olsa ve makabli dammeli olmasa gaziyun burada yerinde gayn 1 elif 2 zeyn 3 vav 4 burada vav o da o kuralda var burada dikkat edin o kuralda var ama onun dışında bir kural daha var onun dışında bir kural daha var nedir o eğer vav kenarda olursa en kenarda Vav kenarda olursa ve ma kabli kesreli olursa bakın. Vav kenarda olsa yani dördüncü olma şartı da burada yok. Bunun altını çiziyorum özellikle. Yani burada illa dördüncü olma şartı yok. Vav kenardaysa, en sondaysa, en kenardaysa ve makabli kesreli ise orada da vav yaya kalbedilir. Yani eğer toparlayacak olursak biz vav'ın yaya çevrildiği üç durumu öğrendik. Bunu aklınıza yazın. İsterseniz bir kenara da not eden toplu olarak. Birincisi vav sakin makabili kesreli olursa vav yaya çevrilir. İkincisi vav dördüncü sırada veya dörtten yukarı. Beşinci, altıncı, yedinci sırada gelse mesela harf olarak. Ha dört ve dörtten yukarı sırada gelse ve makabili madmum olmasın yeter ki. Bakın burada. Yeter ki makabili madmum olmasın o zaman o vav yine ya harfine çevrilir. Bir de vav en kenardaysa yani en sondaysa ister ikinci harf olsun ister üçüncü harf yani orada artık dördüncü harf olma şartı da yok. Vav en kenardaysa en sondaysa ve makabli esreli ise kesreli ise o vav da ya harfine çevirir. İşte gaziyun burada her iki kural da var. Hem vav dördüncü sıradadır ve makabli madmum değil hem de kenardadır ve makabli meksurdur. Onun için vav burada yaya çevriliyor. Gaziyun oluyor. Gaziyun oluyor. Gaziyun. Evet. Şimdi gaziyun oldu. Ya'nın üzerinde damme sakil. Hatırlayın bunu görmüştünüz. Mesela rahayun. Rahan kelimesi vardı ya. Rahayun veya asavun. Orada nakıs isim. Asan bir de rahan. Asavun nasıl asan olmuştu? Vav'un üzerinde damma sakil olduğu için dammayı atmıştık. asaun asaun olmuştu. İltikai sakinen vav ile tenvin arasında. Tenvin aynı zamanda nundur biliyorsun. Sakin nun. Tenvin demek sakin nun. Görünmez nun ha. Diğer bir ifadeyle görünmeyen nun. Okunuyor ama görünmüyor. Yazılmıyor yani. Yazılmayan nun. Okunup da yazılmayan nun. Tenvin bu demek. Orada iltikai sakinen olduğu için vav'u atmıştık. Ne olmuştu? Asen olmuştu. Rahayun mesela. Ya'nın üzerinde adama sakil atmıştık. Rahayn olmuştu. Yay atmıştık. İltikai sakininden dolayı ya ile tenvin arasında rahan olmuştu. Burada da aynı. Gaziyun. Gaziyun. Dammeyi ya'nın üzerinden atıyoruz. Ne oluyor? Gazin oluyor. Gazin. Ya ile tenvin arasında iltikai sakinen olduğu için ya harfini atıyoruz. Gazin oluyor. Gazin. Şimdi bunun başına el getirsek ne olacak? Bakın yazılışta da okunuşta da ya atılmış. Dikkatinizi çekiyorum. Yazılışta da okunuşta da ya atılmış. Gazin olmuş. El getirirsek el gazi olur. O ya geri gelir tenvin gittiği için. Çünkü göreceksiniz nahu ilmini okuduğunuz zaman eliflam bir kelimenin başına geldiği zaman onun sonundaki tenvini atar. Mesela raculun kelimesi adam manasında. Raculun sonunda tenvin var. Ama başına eliflam getirdiğiniz zaman erreculu olur. Tenvin gider. Şimdi gaziyun olur el gaziyu. Tenvin gider. Ha tenvin gittiği için gazinin başına el getirdiğiniz zaman el gazi olur. Ya hem yazılır hem okunur. Bakın hem yazılır hem okunur. Hem yazılışta geri gelir hem okunuşta geri gelir. Gazi olur. Şimdi gazindir. Evet. Gazin, gaziyani. Gaziyani da gazivanidir. Gazivani. Orada da vav yaya çevrilmiş biliyorsunuz. Gazi Gazivani oluyor gaziyani. Gazune nedir aslı. Gazi ne? Lamül fe'le atılıyor, gazune kalıyor. Bunlar niye atılıyor artık biliyorsunuz. Gazi ne olur gazune. Gaziyetun bu da Gazi gazivetündür. Gazivetün. Buradaki vav niye yaya çevrildi? Çünkü sondaki ta geçici ta'dır ta tenistir. Asli kelimenin aslından değil. Yani müenneslik tasıdır. Onun için vav yine kenarda sayılıyor. Veya madem erkeğinde atıldı gazi orada madem yaya çevrildi gaziyün yani erkekte ismi faili müzekkerde madem çevrildi burada da müennes de onun fer'i olduğu için onun dalı olduğu için ona tabi olduğu için çevriliyor zaten bunu söyleyecek. Gazivetün oluyor gaziyetün. Gaziyetani gaziyatun. İşte çekimi. Gazi ve Tani'de de tesniyede de zaten vav Ya çevriliyor. Gazi yatani oluyor. Gaziyatun ceme. Yani kısaca gaza yagzu gibi olan bütün nakısların ismi faili aynen böyle. Gazin, gaziyani, gazune, gaziyatun, gaziyatani, gaziyatun. Ha bunların mükesseri. Mesela guzzaun, nussarun gibi. Dikkat edin. Guzzaun, nussarun gibi. Ve guzzavun, bu da nussarun gibi. Ve guzzavun, ve guzatun. Bu da gazavetundur aslında. Gazavetun, nasaretun gibi. Nasaretun, mükesser. Gazavetun. Ha gazavetun. Vav harekeli ma kabli meftuh elife kalb oluyor. Gazatun oluyor. Gazatun. Müfredle karışmasın diye bunu inşallah e, geniş kitaplarda daha güzel göreceksiniz. Burada faul fiilin harekesi dammaya çevriliyor. Aklınızı açın, dikkat Bakın bütün nakıs fiillerin bakın bütün nakıs fiillerin ismi failin cem'i müzekkeri mükesser nasaretun kalıbındaki ama dikkat edin nasaretun kalıbındaki bütün cem'i müzekkeri mükesserinde faul fiil dameli yapılır mesela kadi kelimesi kadi yani kadılık yapan hükmeden kadevetun bak şey kadayetun, çünkü o kadayeden geliyor kadayetun, nasaretun Cem'e müzakkeri mükesser. İsmi fail cem'e müzakkeri mükesser. Kadeyetun oradaki yayı elife çevriliyoruz. Kadatun e, kafın fethasını dammaya çeviriyoruz. Kudatun oluyor. Kudatun yani kadeyetun. Guzatun yani gazeyetun. Evet. Guzatun aslı gazevetündür. Gazevetün e, biraz önce sanki dilim suçtu gazayetün mi dedim. Bu gazavetündür. Kudatun kadayetündür. Çünkü biri vavidir, biri yaidir. Bazen böyle dil, dil sürçmesi oluyor. Ee, siz fark ettiğiniz şeyleri düzeltin. Evet. Guzatun gazavetündür. Nasaratun babında. Nasaratun sigasında yani. İsmi fail, cem'i, müzekkere mükesser hatırlayın. Nasirun, nasiran, nasirun, emsileyi hatırlayın. Nasirun, nasiran, nasirune, nussarun ve nussarun ve nasaratun. İşte guzatun o nasaratündür. Gazavetündür. Vav harekelimi akabli meftu elife çevirdik. Gazatun oldu. E, fethayı da dammaya çevirdik. Gazatun. Bütün nakıslarda bu siga böyle oluyor. Dammaya çevriliyor. Yani faul fiil dammaya çevriliyor. Faul fiilin harekesi. Ve gavazin gavazivundur. Nevasirun. Nevasirun gavaziyun. Zaten vav yaya çevir gavaziyun oluyor. Yayı atıyoruz tenvinden dolayı. Gavazin oluyor. Ve keza aynen bunun gibidir. Ramin. Ramiyundur. Eee Ya'nın üzerindeki dammeye atık ramin oldu. İltikayı sakininden dolayı ya atık ramin oldu. Aynı şey yani. Eğer gazin anladınsa bunu da anlarsın. Ramin, ramiyani, ramune. Rum, e, ramiyetun, ramiyetani, ramiyatun zaten. Onu biraz söylesem mükesserine gelince rummayun, nussarun gibi. Rummeyun, nussarun gibi. Rumatun, nasaretun gibi. Bakın. Rumatun aslında remeyetundur. Remeyetun, nasaretun. Ya hare kelime kabli meftu elife kalbetik rematun oldu. Biliyorsunuz faal feli damme yapıyoruz. Rumatun. Evet. ramiyatun müennes ramiyatani tesniye ramiyatun ceme ve revamin nevasirun revamiyundur aslında. Revamiyun ya gitti revamin aldı. Kaldı. E, ve radin mesela. Radiyundur aslında. radiyun radin, radiyani, radune. radiyatun radiyatani radiyatun. Biliyorsunuz. Ve aslu gazin işte söylüyorum. Gazin kelimesinin aslı nedir? Gazivun. Gazivun. Kulibetil vav. Vav çevrildi ya yaen. Vav yaya çevrildi. Kulibetil vav yaen. Niye? Li tatarrufiha. Tatarrufundan dolayı. Tatarruf yani taraf. Taraf olduğu için. Taraf yani kenar. En tarafta yani en kenarda olduğu için. Kenarda olduğu için. Li tatarrufiha. Ha yani o vav. O vav tatarrufundan dolayı yani taraf olduğundan dolayı, kenar olduğundan dolayı ve inkisari makabliha ve makabli meksur olduğu için. İşte bu da bir kaide. Kaideleri adeta beyninize kazımanız lazım. Kaide unutulmaması lazım. Kaide kaidedir, bilme formüldür yani. Nasıl ki bir matematik problemini veya bir kimya fizik problemini formülü bilmiyorsanız kolay kolay çözemezsiniz. Sarf nahu da öyledir. Formülü bileceksiniz. Yani işin yolunu, kaide, kuralını bileceksiniz. Evet demek ki vav kenarda olsa ve makabli meksur olsa yaya kalbedilir. Kema nasıl ki kulibet çevrilmiş fi guziye meçhulde. Müfredi, müzakeri e, meçhul. Evet. Madi, müfredi, müzakeri meçhul. Guzivedir. Bakın. Guzive. Vav burada dördüncü sıra mı midir? Hayır. Dördüncü sırada değil. Ama niye yaya çevrilmiş? Çünkü vav kenardadır. Tatarruf var. Tatarruf yani taraftır, kenardır. En kenardadır. Ve ondan önceki harften meksurdur. Onun için vava çevriliyor. Guzive oluyor guziye. Nakıs-ı vavidir ama meçhulunda guziye oluyor. Evet. Sümme kalu gaziyetün. Peki hadi bunu anladık. Gaziyun. Vav kenarda. Peki gazivetün. Müennesinde niye çevrildi? Gazivetun. Vav en kenarda değil çünkü ondan sonra ta var. Diyor sümme sonra kalu dediler yani Araplar veya sarf uleması. Tabi önce Araplar öyle demişler öyle kullanmışlar. Sonra sarf uleması da bunu kaide haline getirmiş. Ne diyorlar? Gazivetun değil de gaziyetun diyorlar. niye? Li ennel müennese. Çünkü müennes, müennes yani bayan fer'ül müzekkeri, müzekkerin fer'idir, dalıdır. Yani asıl olan müzekkerdir. Asıl olan müzekkerdir müennes müzekkere tabidir. İşte müennes müzekkere tabi olduğu için müzekkerde i'lal olduğu için burada da i'lal yapıyoruz. Bir bu bir de ve ta'u tariyetün. Bir de oradaki ta yani gaziyetündeki o ta geçicidir. Tariyetün yani sonradan gelmiş. Tariyetün kelimesi manası sonradan gelme. Geçici olan, yabancı olan, arzi olan yani. arzidir yani asli değil. Sonradan gelmedir. Yoksa kelimenin aslından değil, müenneslik bildirmek için gelmiş. Evet, ve ta'u tariyetün. İsmi faili bitirdik. Ve takulu fil mef'uli diyor. Onu yarınki dersimize bırakalım. Bugünkü dersimiz yeter olsun. İbareyi okuyorum. واسم الفاعل منها غاز غازيان غازون غازية غازيتان غازيات آه، غزاء وغزو وغزات وغواز وكذا رام راميان رامون رماي ورمي ورمات رامية راميتان راميات وروام وراد وأصل غاز غازي قلبت الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها كما قلبت في غزية ثم قالوا غازية لأن المؤنث فرع المذكر والتاء طارئة